يا مسلما أهوى ولا يهواني dukan yabo da godiya da متسائلا عن sarki muna gode masa muna neman taimakonsa da agajinsa wanda Allah ta'ala ya shiryar da shi shine shiryayye wanda Allah ta'ala ya batar da shi babu mai iya shiryar da shi salatin Allah da ɗaukaka da daraja da girmamawa marasa iyaka su tabbata ga manzonsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam cikamakin annabawa shugaban manzani da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa har zuwa ranar sakamako. Mau sauraron mu a wannan shiri na kundin tarihi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kamar yadda muka ji a shirin da ya gabata dangane ga abin da ya shafi sulhu Hudaybiya da yadda aka yi sulhun da abubuwan da suka faru da wanda suka biyo baya. To mun yi bayani cewa a mako na gaba in Allah ya yarda wato wannan makon kenan za mu magana akan abubuwan da sulhu da biya din ya kunsa na alkhairi ga al'ummar musulmi tare da cewa abinda aka rubuta a jikin takarda a zahirin sa babu wanda ya ji dadin sa cikin musulmi to amma saboda biyayyar da suka yi ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai abin ya zama alheri daga baya mun ce wannan sulhu wanda aka cimma abubuwa da yawa a cikin sa cikin abubuwan da aka cimma a wannan sulhu kamar da muka bayani a baya shine cewa wato za a goge bismillahir rahmanir rahim a cikin takaddar kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yadda a goge saboda maslahar da ke cikin gogewar a wannan lokaci sannan za a cire rasulullah a cikin takaddar wanda wannan yau sahabbai zafi amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a cire a goge din sannan na uku duk musulmin da ya gudo za a mai da shi wajen kafirai amma idan wani ya gudu daga wajen musulmi kuma bangaren kafirai su ba za su dawo da shi ba wannan ma annabi sallallahu alaihi wa wasallama ya karba sannan na hudu wato ba za a yi umara ba a wannan shekara sai shekara mai zuwa shi ma annabi sallallahu alaihi wa wasallama ya karba to sannan za a sauke yaki har na tsawon shekara goma tsakanin musulmi da su ƙurayshawa mutane za su samu aminci a tsawon wannan lokaci shi ma annabi sallallahu alaihi wa sallama yadda sannan shekara mai zuwa za a bar annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo ya je ya umara din kamar yadda ya nema amma kwana uku kawai zai yi a ciki kuma ba zai shigo da makamai ba sai dai wa dan takobin da ba a rasa ba na matafi to duk annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna ya yarda da waɗannan abubuwa domin karshe mafitar da za ta dawo ga al'ummar musulmi kuma har yake ga musu cewa wato duk wanda ya taho daga gurin su ya zo gurin mu aka mai da shi Allah zai bashi mafita amma duk wanda mu ya gudu daga gurin mu ya tafi gurin su dama ba mu da bukatarsa to a wannan sulhu da biya ne Allah ta'ala ya saukar da magana fidiyatul aza ga mai aikin haji wanda wato ainihin kwarkwata ko wani abu ya same shi aka zai aski ba a je lokacin aski ba wato zai yi fidiya da azumi ko sadaka ko kuma yanka kamar yadda ya faru akan Ka'ab bin Ujra kuma a wannan wato sulhu da biya ne Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi addu'a ga wanda suka yi kwalkwabo da gafara hasau uku sannan wanda suka yi kwaskwas kuma ya roƙa musu gafara sau ɗaya to amma a gane addu'an Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa Allah ya ji kan wanda ya kwalkwabo Allah ya ji kan wanda ya kwalkwabo Allah ya ji kan wanda ya kwalkwabo a fa aikin hajji ake nufi ba wai ana nufin duk mai kwalkwabo a ko ina ba domin wancan kwalkwabo din na ibada ne saboda haka shine ake cewa Allah ya ji kan wanda ya kwalkwabo a aikin hajji. sau uku Allah kuma ya ji kan wanda ya yi kwaskwas sau ɗaya kun ga kenan ya nuna yin kwalkwabo ya fi kwaskwas wato a aikin hajji. sannan kuma a wannan wato sulhu daidiya ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba da dama cewa mutum bakwai za su iya yin hadaya da wato raƙumi mutum bakwai kuma za su iya hadaya da wato ainihin saniya kuma a wannan wato ainihin sulhu daidiya ne annabi sallallahu alaihi wasallama yanka hadayar raƙumin da aka kama na Abu Jahil bayan an kashe shi akai a yakin Badar wanda har a jikinsa wato akwai asurka ta azurfa don ya fusata kafirai kuma a cikin wannan dai sulhu hudaybiya ne suratul fatih ta sauka wanda su banu khuza'a suka shiga cikin wato bangaren manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da alƙawarin sa banu bakar kuma suka shiga karkashin wato quraishawa da sharadin quraishawa sannan kuma a wannan wato sulhu hudaybiya ne lokacin da mata mu'mini suka iso Madina cikin su hada ummu kulsum bint uqbah bin abi mu'aytin mutanen ta suka zo za su koma da ita akan sharadin da aka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce a banda mata wannan sharadi bai shafi mata ba don mata suna da rauni kuma za a iya lakanta su fiye da maza kuma Allah ya so dama yace a cikin sharadin ma ba mata annan Allah ya ya hana annabi sallallahu alaihi wasallam ya mayar da mata cikin wato waɗanda za a mai da su zuwa ga wannan sannan kuma a cikin wannan sulhu da biya ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a tunda a cikin watan hajji ne watan zulqa'ada ne annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi umara wanda mun ce umara annabi sallallahu alaihi wa sallama hudu ce hajjin sa guda daya kuma a cikin ta ne wato ya harama da miƙaci, wanda kuma yin harama annan miƙaci din wato na mutanen Makka Zulhulaifa sannan kuma ya koro hadaya wanda Ibn Qayyim yayi bayani da yawa akan abubuwan da wannan sulhu ya kunsa na alkhairi ga musulmi to bayan kare wannan sulhu harkoki sun ci gaba musulmi sun samu kofa sun ci gaba da wa'azi sun ci gaba da harkar kasuwancin su tunda an ce ba fada sun ci gaba da kai wa'azi da kiran mutane zuwa ga musulunci tattalin arzikin su ya ƙara faɗi ya ƙara yalwa ya ƙara haɓaka sannan suka samu sakewa da walwala suka ci gaba da wa'azi da karantar da jama'a addinin musulunci ya ƙara faɗi ya ƙara yawa mutane sai kwararowa suke ta yi daga ƙauye da birane da garuruwa suna ta karɓa addinin musulunci dama can sha suka hana su tunda an yi sulhu da ƙuraysha kofa ya samu da za a yi ta faduwa addinin musulunci ko bayan wannan ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu damar rubuta wasiƙu domin kaima sarakuna da suke gaffan garuruwa daban-daban mai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika dihiyatu bin khalifa al-kalbi zuwa ga kaisara ya kai masa wato wasiƙa yana kiransa zuwa ga addinin musulunci kuma ya tura abdullahi bin huzafa as-sahami zuwa ga kisra domin ya kai masa tasa wasiƙa din ya kuma aika amru bin umayyah ad-dumri zuwa ga Najashi ya je Habasha shi ma kai masa takardar kira zuwa ga musulunci ya aika haɗu bin Abi Balta ata allakami zuwa ga Muqawqas wato eh, gwamnan Misra shi ma ainihin wato ana kiransa zuwa ga musulunci ya aika Sulayt bin amru al-Amiri zuwa ga huzata bin Ali al-Hanafi a Yamama shi ma akai masa sakon zuwa ga kira zuwa ga addinin musulunci to wannan kamar yadda ya zo a cikin surati ibn hisham da tarikh tabari kuma kamar yadda dr akram ya ka a cikin asiratun nabawiyya a sahiha sune wasiku na farko da annabi sallallahu alaihi wasallama ya fara turawa har waqidi da imam tabari sun ce wannan aike din ya faru ne a wato watan zulhijja shekara ta shida bayan hijira wannan sako annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayar da waɗannan wasiku akai ma waɗancan haka na ibnu sa'adin yace a cikin watan muharram ne a shekara ta bakwai kamar da ibnu qayyim shi ma a cikin zadul ma'ad ya tafi akan haka haka na ibnu sa'ad yace ita wasikar kisra awal an wato tura ta ne ranar talata goma ga watan jumadal ula shekara ta bakwai wato wadda a cikin ta ne aka kashe kisra din bayan an kai masa wasikan iyagata kamar da a cikin fatahil bari juz'i na 8 shafi na bakwai, bayan an kai masa wasika din iya ga wannan wasiƙa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda annabi ya masa addu'a Allah iya ga mulkin sa kuma Imam al-Bukhari ya ce wato ita wasiƙar da aka kai wa Kisra wato ta zo ne bayan yakin Taboka a shekara ta 8 bayan hijira bayan hijira to haka dai lokacin aika wasiƙan ya dan samu sabani tsakanin malaman tarihi sai dai Imam al-Bukhari wato ainihin ba jiran tuwaye a cikin Sayowar bukhari na ahadas din ba jiran ta sai wannan na bin wannan ba ya fi wasu a gaban wasu wasu a bayan wasu tunda shi babban hikimar eh, littafinsa shine koyar da fiqhu na hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba jeranta tarihi yadda ya taho ba to haka na Hafiz ibn Hajar wato shi ma ya kawo akan maganan aika wasiƙa din lokacin da sabanin da aka samu akai haka ibn Hisham ya kawo cewa wasiƙun da aka aika wa sarakuna wasu ma an yi su ne bayan hajjatul wada haka wasu malaman da suka kasa cewa aika wasiƙar annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga sarakuna ta kasu kashi uku akwai ce aika wa sarakuna daban-daban bayan sulhu biya, akwai ce aika musu bayan fatahi makka akwai kuma ce aika musu bayan dawowa daga yakin sa na ƙarshe wanda ya je shine wato yakin tabuk to wannan shine wato abinda malamai suka karkasa waɗannan aika wasiƙu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma hikimomin da suka kunsa hakika aikawa sarki mai sarauta wasiƙa daga annabi zuwa gare shi wannan ba karamin alheri ne ga shi sarkin ba sannan kuma ya nuna mana cewa annabi sallallahu alaihi wasallama an aiko shi ne zuwa ga kowa sannan kuma alherinsa ya shafi kowa kuma ana gayyata kowa zuwa ga addinin musulunci sarauta gare shi kuɗi gare shi mulki gare shi ya zo ya karɓi wannan addinin musulunci domin a cikinsa ne zai samu sarauta mai kyau zai samu adalci zai samu zaman lafiya zai samu alkhairi kuma al'umma ga baki ɗaya ta yi aiki da musulunci za ta samu ci gaba a harkokin rayuwarta ta cin arzikinta da zamantakewarta da komai da komai to wannan su ne wasiƙu da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya amfani da wannan dama ya aika wa sarakuna har ma ɗaya daga cikin sahabbai yake gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa su fa sarakuna in an aika musu wasiƙa babu su tamfi ba za su karanta ba da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa aka masa stamfi aka rubuta sunan sa a jiki Muhammad Rasulullah aka yi kira uku wanda duk takardar da gama rubutawa sai buga stampin sa a jiki wanda take alama cewa daga gare shi take kai tsaye to kun ga stamfi shi ma wani abu ne sananne tun kafin musulunci ko da musulunci ya zo ya tabbatar da shi da sa hannu da stamfi wani abu ne wanda musulunci ya karbe su saboda su suke nuna shaida akan cewa ga daga inda abu ya fito kuma ga wajen wanda aka aika da shi kuma sannan akwai mutuntawa a cikin wanda aka aika masa wasiƙa da stamfi sannan kuma aka sa hannu a jiki da haka ne ma wasu ba sa karɓar wasiƙa keɓantacciya idan ba su ga sa hannun wanda ya aiko ba ko kuma su ga stamp ɗinsa a jiki ba to annabi sallallahu alaihi wasallam wannan wasiƙa da ya aika wa sarkin Rum ta kunshi bismillahir rahmanir rahim min muhammadin min muhammad bin abdullahi wa rasulihi min Muhammadu Abdullahi wa rasulihi ila Hirakal azimar ruh salamun ala man ittaba al-huda amma ba'd fa inni ad'uka bi ayatil islam aslim taslam yu'tika Allahu ajraka marratayn annabi sallallahu alaihi wa sallama shi daga Muhammadu bawan Allah manzon Allah zuwa ga Hirakal sarkin Rum ko mai girman Rum kun ga malamai suka ce a cikin wannan wasiƙa annabi sallallahu alaihi wasallama ya kira sarkin wannan gari azim babban rumawa wato mai girma kenan don haka in kana so mutum ya karanta wasiƙa ka dole ka mutunta shi kuma ka bashi mukamin da yake da shi zuwa azimin Rome zuwa ga mai girma sarkin Rome. wannan bai kora cewa an girmama kafiri ko an mutunta kafiri ba a'a hikima ce ta da'awa a ba kowa mai girman sa in professor ne a ce professor malami ne a ce malami in alhaji ne a ce alhaji in mai sarauta ne a ce mai sarauta Kuma a kira shi da mukamin sa wannan yana daga cikin mutuntawa ta dan adam kuma zai fi sauraron ka fiye da ka gaya masa bakakken maganganu waɗanda wato ba za su taimaka wajen cin nasarar abin da aka kira shi zuwa gare shi ba to wannan ita ce wato ɗaya daga cikin wasiƙun da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya aika zuwa ga waɗannan sarakuna kuma wasiƙun sun yi tasiri domin wasu da aka kai musu wasiƙun sun karɓe ta hannu biyu kuma sun mutunta wanda ya kawo wasiƙar har ma kuma wato ainihin sun nemi su musulunta wasu kuma daga ciki sun yaga wasikar wasu kuma daga ciki sun mutunta wasikar sun karɓa sun ajiye amma ba su karbi sakon ba kowa dai akwai yadda ya ga wasikar kuma akwai irin karɓar da ya mata to wannan shine wato abin da ya faru bayan sulhu hudaybiya na aika wasiƙun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zuwa ga sarakuna da suke gefen wato kasashen Laraba da kuma waɗanda ma har suka haura suka shiga cikin manyan dauloli na duniya bayan cin nasarar da aka yi a wancan yaki to manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tura masu wa'azi sun shiga loko loko sako sako sun ci gaba da isar da sakon Allah da kiran mutane zuwa ga musulunci a wannan dama da aka samu ta tsakanin sulhu hudaybiya da fatahu makka kuma har ya zuwa lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya wato ainihin yi shiri domin komawa ya je waccan wato umara wacce ita ce aka hana shi shiga maka saboda ita duk a wannan lokaci kuma wato musulmi sun ci gaba da shiga ƙauyuka da birane da kuma wa mutane sako na musulunci ta dukkan hanyoyin da suka ga sun samu dama kuma wannan ya jawo mutane suka ta shiga addinin musulunci addinin musulunci aka dinga hijira ana tahowa wato ainihin a Madina musulunci ya ƙarfi sosai ya mamaye ko'ina da ko'ina. ina da haka da shekara ta bakwai ta zo wato kamar yadda ya zo nafi ya faɗa ko alƙalin Suleiman ya ce lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya dawo daga Khaibar dan a wannan tsakani ne aka yakin Khaibar kuma ya aika rindina daban-daban ya zauna a maka har zuwa watan Zulqa'ada so da haka yace mutane su zo a fita domin a je a biya waccan umara da ba a samu daman yi ba wacce aka yi shar'i da shawa shekara mai zuwa za a je manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita a wannan shekara wato ya ɗauki umara tare da sahabbansa a shekara ta bakwai a watan zulqa'ada wanda shine watan da aka hana shi yin umara ɗin a waccan shekara da ta gabata shekara ta shida har sai da wani guri da ake kira ya ajuju nan ne wato ainihin ya wato aje makami kamar yadda aka yi da shawa cewa ba za a shiga da makami Makka ba sai dai makamin matafi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika Ja'far bin Abi Talib cewa da shi da Maimuna bintul Haris wato ɗaya daga cikin matansa kenan wato ya je ya nema masa aurenta wanda kuma an ce wasu na cewa sai da ya shiga cikin harami sannan ya nema auren to sun ce kafin ya shiga harami ne kamar da kisa din ta zo da bayanai daban-daban kuma ya sanya al'amarin ta hannun Abbas bin Abdul Muttalib to Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya auri wannan wato mata ta sa Maimuna bintul Haris wanda Abbas ne ya daura auren manzo Allah sallallahu alaihi sallama ya gabato shi da sahabbansa ya kuma wato ne musu aje makamansu kamar da aka faɗa ya kuma ba su wata hikimomi da dabaru da za su shiga Madina da shi domin an ta yadawa cewa tafiyan Annabi sallallahu alaihi wasallama daga Makka da sahabbai ya raunata su ya sa musu rauni kuma sun rame sun bushe sun kekace sun rame wato in ka gansu abin tausayi duk wannan an yi ta amfani ne da kafafen watsa labarai ana ɓata musulunci da musulmi da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sahabbai idan za ku shiga wato ainihin Madina ku ya kuma za ku shiga Makka ku yaye ku wato ku fito da kafadar ku daya sannan kuma kun je yin dawafi ukun farko ku yi su wato ainihin da gudu gudu wannan abu sai nuna wa waɗanda suke cewa karfin ku ya tafi za su gane karfin ku cewa kuna nan da lafiya ku domin za su ga kwanjin ku kuma za su ga kuna gudu ga akwai hikima ta siyasa da ta zamantakewa a cikin wannan dawatil kudumi da alhazai suke bude su wato ainihin maza ta dama sannan kuma su gudu gudu a dawati ukun farko wannan hikima da take karkashin yin wannan kenan wanda kuma nan ne kadai ake yin waɗannan abubuwan guda biyu a dawafil kudumi ne kadai ake bude kafaɗar dama sannan kuma a dawafil kudumi ne kadai ake yin gudu a ukun farko amma daga nan jin ragowar dawafi ana yin sa ne yadda aka saba wato ba tare da an yi gudu ko an buɗe kafaɗa ba kuma a iya nan gurin ne kawai alhaji ya samu ya buɗe kafaɗarsa da ya gama dawafin kudumi na sai rufe kafaɗarsa babu kuma inda aka ce ya buɗe kafaɗarsa aikin haji a dai cikin littafi sai a wannan guri kawai saboda haka annabi sallallahu alaihi wa sallama ya wato ainihin ba su wannan umarni kuma sahabbai suka je suka wato aikata wannan umarni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka shiga suka yi umara kuma suka buɗe kafaɗar tasu mutane sun zo kallo su ga cewa bari mu ga mutanen nan sun shiga cikin musiba da bala'i sun rame ɗin sun bushe sun ƙeƙashe yunwa ta cinye su kamar yadda ake faɗa ko ba haka bane suna zuwa suka ga sahabbai sun fito da kwanjinsu waje wato ainihin suna nuna kwanjinsu da su da ma ainihin su abinda ba sa zato cewa ashe sahabbai ma lafiya suka ƙara suka ƙara imaninsu ya ƙaru lafiyarsu ta ƙaru mutuncinsu ya ƙaru girmansu ya ƙaru a wajen Allah suka ga duk abin da ake faɗa ɗin nan game da su cewa tafiyarsu Madina ya sa sun rame sun ƙeƙashe ashe duk ba haka bane ainihin wato a ba gaskiya bane sahabbai suna nan cikin ƙoshin lafiya kuma wannan abu ya wato ainihin daɗa ƙara musu ƙima. kuma ya rushe waccan ƙarya da ake shi yasa ake cewa ko da makiyinka ne ka kai masa ƙarya domin kai masa ƙarya ranar da aka gano cewa ƙarya kake masa to za a gane shine akan gaskiya wato kai kuma da kai masa ƙarya mutuncinka ya zube a ganin a wajen waɗanda kake ganin suna ganin mutuncinka saboda haka annabi sallallahu alaihi wa sallama ya wato yi wannan umara kuma suka yi dawafi kuma suka fito daga garin maka kamar da aka yi alkawari da su bayan kwanaki uku nan ya ƙare shine suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ku fita sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya shaida ma za mu fita kamar yadda yake to cikin abubuwan da suka faru a wannan guri shine wato hukuncin wanda aka cire shi gabarin wato ɗakin Allah malamai sun ce zai yi hadaya amma ba sai ya yi ramuwa ba wasu kuma shi yasa suka kira ta ma umratul qada suna ga ramuwa ce na wacce shekara da ba a samu daman yi ba kuma a cikin wannan tafiya ne aka gano aka ƙara fito da hukuncin wato abin da ya shafa raba a shayarwa domin kissa Umara bint Hamza wanda wasu suka nemi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta yace a'a ai wato mun sha nono tare da Hamza Hamza dama ammi yake ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma bai girmi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a shekaru ba sun sha nono tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka wannan yasa ba zai iya auren kissa ba saboda dan uwansa ne na shayarwa bayan kuma gashi amminsa kuma ya da fito da wannan hukunci sannan kuma abubuwa da yawa suka faru dai na alkhairi a cikin wannan umara wanda sahabbai suka koma da farin ciki to bayan komawa daga wannan umara ne aka tafi wato yakin mu'tata wanda yana daga cikin yakukuwa na na wato kusan karshe karshe daga cikin yakukuwa da Annabi sallallahu alaihi wasallam bai samu daman zuwa ba amma ya tura sahabbai suka ji kuma an ce akwai wani mutum da ake kiransa Sharhabil bin Amr al-Gassani wanda ya kashe wani da ake kiransa Al-Harith bin Umair al-Azdi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika shi da wasiƙa zuwa ga sarkin Busra to shi kuma a ka'ida ba a kashe dan sako amma shi wannan mutum sai ya kashe wannan wakili ko jakada na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ba yaki ya je ba ya je ne da wato ainihin wasiƙa kashe shin da aka yi sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tura rindina kamar yadda yazo a cikin tabaqat na ibn sa'ad da kuma al-isaba na ibn hajar asqalani da kuma fatihul bari juz'i na bakwai shafi na 511 to wannan shine dalilin fita zuwa ga yakin mu'tata to wasu kuma malamai suka ce a'a kawai sababin fita yakin ma'utata wato kabilu ne na larabawa waɗanda suke gefen sham wato suka dinga shirin afkawa musulmi da yaƙi da kuma tara rinjina musamman kuma waɗanda suke ƙarƙashin daulolin rum suna ta kokarin tara rinjina mai ƙarfi domin su zo su kawo hari Madina kamar yadda kowane makiyin addini yake shirin afka Madina da yaƙi a wannan lokaci da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan dawowarsa daga Umara ta qada ya zauna wata guda watan Zulhijja da watan Al-Muharram da Safar da Rabiul Awwal da Rabi'u da Rabi'u Thani a cikin Jumadal Ula shine ya aika wannan rinjina wacce take dauke da mutum dubu uku zuwa kasar Sham kuma ya sa musu jagoran farko komanda na yaki shine Zaid bin Harisa kuma yace idan an yayi shahada to a sa komanda na biyu shine Ja'far bin Abi Talib yake shi ma in yayi shahada ka a dawo a sa Abdullahi bin Abi Abdullahi bin Abi bin Rawaha aka sa Abdullahi bin Rawaha shine komanda na uku to wannan wato shine malamai suke kafa hujja cewa za a iya sa shugabanci da sharadi in wane babu asawa ne in wane babu asawa ne to haka dai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya jera su kuma suka fita wannan yaki na mu'tata wanda shine daga cikin mafi wato hatsarin yaki da aka yi saboda nisan inda za a da kuma watan da za a haɗu da su ɗin rindina ce mai ƙarfi sannan kuma ga nisa yadda ba za a iya samun wani sako na kusa-kusa ba don haka ne ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya naɗa wato kwamandoji uku in wannan ya shahada a sa wannan wannan ya shahada a sa wannan bayan wannan rindina ta je wato kusa da gurin da za ta je can yankin da aka tura ta wajen balƙa, sai suka tarar da rindinar rumawa dubu ɗari wato da dubu ɗari suka tarar rindina wato ainihin na Romawa da kuma kusan dubu ɗari na ƙabilun Larabawa waɗanda suke addinin Nasaranci sun haɗu ga baki ɗaya wajen runduna dubu ɗari biyu kenan su kuma su dubu uku wato ninkin da suka ninka su ɗin ya kai ninkin ba ninki a hankalce ma ba zai yiwu a ce dubu ɗari biyu sun haɗu da dubu uku ba wanda kusan sun ninka su wajen sau tamanin to saboda haka sahabbai bayan isa su wannan guri ah, sun yi kwana biyu a wannan guri suka shawara cewa to yanzu ya za su yi su rubuta annabi sallallahu alaihi wasallam wasiƙa ne su gaya masa irin yawan macekiyar rundunar da ta fito musu ko ko dai ainihin kawai su dogara ga Allah su yaƙin yadda za su iya saboda haka Abdullahi bin Rawaha ya karfafa musu zuciya cewa yanzu ba mu da lokacin da zamu tsaya mu aikawa Annabi sallallahu alaihi wasallam wasiƙa ga nisa kuma ga shi mun gano juna wataƙila muka tura jakada ɗin ya tafi ya daɗe bai dawo ba ko ba mu san me zamu yanke ba kawai ina ga tunda Annabi sallallahu alaihi har ya naɗa kwamandoji uku a jere wanda bai taɓa yin haka ba a wani yaki kamar yana nuna mana mu jure ne ko da wani shahada mu ci gaba da haka yace ni ba na tsoron komai ko dai mu mutu ne mun yi shahada ko ko mu koma gida mun yi nasara a cikin biyun nan duka babu wani abin da muke tsoro saboda haka kamar yadda ibnu ishaq ya rawaito da sirati ibnu sham ya karfafa musu gwiwa suka ci gaba to bayan wato an karfafa rundunan nan sun sa musu hamasa kuma sun nuna musu cewa a jure a ci gaba da yaki shi kwamandan farko ya ɗauki tuta aka je aka ta gwabza yaki aka ta gwabza yaki aka ta gwabza yaki har wato shi komanda na farko zai Zaid na Harisa ya wato ainihin wato yi shahada daga nan sai ja'afar shakikin sai Ali wasu ɗaya ubansu ɗaya shi ma ya ɗauki tuta ya ci gaba da fafatawa shi ma a ƙarshe wato ainihin ya shahada an ce an yanke hannunsa na dama ne da hannunsa na hagu da aka sare hannun dama wanda yake riƙe da tuta sai dare ita hannun hagu aka sare hannun hagu sai wato dunkula gangar jikinsa ya makale tutar aka ta saransa har ya kai ga ƙasa wanda hadisi ya zo cewa za a yi masa fukafukai na wato tsuntsu a cikin aljanna ranar alkiyama sakamakon wannan a wannan yaki na mu'tata wanda sahabbai suka nuna jarumtar da ba a taɓa ganin irin ta ba a tarihi sakamakon mai ɗaukar mana wannan shiri a malama Hassana Salisu da kuma ni mai gabatar da wannan shiri Muhammad Aminu Ibrahim Daurawa yake cewa mu haɗu a wani mako wassalamu alaikum wa rahmatullah